Kial papagoi capablas paroli? El pure technica vid puncto, kial papagoi capablas paroli, la demando rapide estas respondebla. Papagoi posedas multe pli MUSCOLETZAN langon, ol plei multai aliai birdoi. Tio ebligas al ili formi vortoin. Sam maniere, kiel tio ocasas ancau ce la homo. La sonoin, la papagoi formas en sia bone evoluinta sirinxo, Ciu sidas profunde en la colo. Tion tamen ancau la aliai birdai spezioi posedas. Distingue al tiui birdoi, tamen papagoi, cae cetere ancau corvoi, capablas lerni dum vive, multae birdoi havas tempan fenestron, en ciu ili lernas sonoin. Post tio, la tempa fenestro fermigias. Ce papagoi cae corboi ali flanque, gi restas malferma, dum la tuta vivo. Al tio aldonigias, ce papagoi estas tre intelligentai, ca ili povas disvolvi necredeble grandan son repertuaron tio estas explicebla el ilia socia conduto. Nome multai papagoi en la libera natura medio vivas en grandai gruppoi, cae tie ili besonas comunicadon. Unu afero devas funccii a parte bone, ili devas ciam de nove retrovi sian familion en svarmo de centoi da birdoi se papago serchas sia ein idoin au sian partneron, tio pli bone funccias se eblas voci la birdon per sia nomo au sia individua tono. Do necessas imiti en tiu caso tiun individuan tonon. Do papago devas lerni tion. Sed por ili tio estas facila afero, ili imitas la sonoin cae la voc altezzon de siai sam specianoi, porce tiui reagu pli rapide je la vocoi cae sentusin al parolatai, quelc foie ancau porce ili sentu impresigion. Cae tio devas funccii dum vive, sed povas ocasi che partnero estos captita de rabobesto au mortos, pro tio gravas resti lern capabla. Tiel papago povas alproprigi al si la tonoin de nova partnero, cae imiti ilin, cae tiel povas plu dissemi siain genoin. Per siai complexai capabloi pri imito, papagoi do successas teni la contacton al uduopai bestoi, ec en granda gruppo, au nodi nova in contactoin. Cae cio funccias cun sam specianoi, tio same funccias en la caggio, en la homa heimo. La causo por tio, che papagoi cui vivas ce homo, productas ancau homa in sonoin, trovigias en la facto che ni homoi estas por ili tiui, cun kiwi ili havas contacton. La dom besta papago sercias al si rilatantan personon, set tio ne devas esti la sama persono, cies vocion ili imitas. Ili ofte imitas la partneron de la rilatanta persono, por mem shainigi esti la partnero. Ciu papago ancau comprenas cion gi diras? Yes, gis cias cion gi diras. La papago audas sonon, cae dum la curo de la tempo, gi comenzas imiti tiun sonon. Seque la papago observas cio ocasas. Do gi observas la reagon de sia rilatanta persono cae de sia medio. Cae depende ciu gi bon trovas tiun reagon au ne, gi plue utiligas la sonon, au prefere lernas aliaen sonoin.